emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez noa bide hortatik jasine, errekara initik ez! gure kulturratalarekin segituko dugu orain eta gaur lagun arte konpainia katondu duen azken sorkuntza lanean jarriko du gure begirada Christof Iriartek taularatzen duen mokofina izeneko ikusgarria zintesatuko baikara egunotan ego lapurdiko irigunearen laguntzaz inguruko ikastetxe eta urtzaindegi zonbaitzuetan erakusten ari baitira lana. Gaur, endaian ditugu Lizardi ikastetxean. Bai, mokofina ikusgarriak jostatzeko, lazer hartzeko, miatzeko eta adirazteko denbora hartzen du eta guk lan honen inguruko setasun guztiak bilduko ditugu. Balagun arte konpainiako Kristin garairekin mintzatu gara eta izandako solasaldia entzunen dugu. Astapen batean, konpainiaren aurkezpen bat egin digu. Kristin garai. Beraz, lagun arte konpainak um, um urte ditu orain eta um, sorkuntzak eramaiten ditugu. Mhm. Um, bere uh, linguaia edo hizkuntza nagusia da musika. Baina beste, uh, beste um, Beste disiplinetara begira ere jartzen zarete. Bai, hori da. Elirale konpainarekin egintzen eh, egin zen eh, elkarlan bat eh, orain dela gutxi ez da? bai, izan da be, hor behikitan 0 bat, puntu 0 bat. Uh, hor azaruan uh, barkatu uh, dialitu duguna. Uh, be behaz, sorkuntzak alde batetik eta um, transmisioa. Mhm. Eskolekin uh, nanak eto, fin, edo ikastetxean, edo uh, uh adibidez um, irisarriko handaregunean, edo holako uh, tokietan. Nun kokatuak zaudete? Uh, bastidan kokatuak gira, uh, duera orain uh, bi Eta hala, uh, erriarekin ere lan egiten dugu, hango baliatzen ere, eta erritarekin ere lan egiten. Mm -hmm. Hala, sorkuntzak eramaiten edo Ez da lan makala, zenbat laguntzarete kompainian gaur egun. Bospasei gira egun eruko lanaren zat, baina gero egitasmoaren arabera zeiten aldira musika gehiago edo musikari gehiago edo edo beste, beste kide gehiago, dependitzen du. bada Orain mokofina ikusgarriarentzat eh, hurbildu gara ona Doni Banelo aste azken untan endaian e, eh, izan entzarete. Zenerako erreakzioa izan du justuki publikoak? Mm. Ze, gazte gaztei buruzari garelarik ze urtekoekin ah. eh, aritu zarete? Uh, um, uh, heme sortzi hilabete eta bost urte harteko uh, uh hau jentzat uh, egina da. Uh, Baina, bon, hafen. Uh, ara, pixkat gazteago, pixkat zarrago uh, mm. etortzen dira ere. Um, me hor uh, publikoa, be, fin, familiak etortzen dira, behaz... Uh, be, untsa mm, pasatzen da, horrek eh, eh, hala, horki, eh, parte hartzen dute, eh, behien maneran, bai. hala. Mhm. Gero, esan behar da, nahiko ikusgarri berezia dela, Kristof Iriart eh, dugu pixiat, eh, ez, protagonista edo, bai. eh, ikusgarri hontan bera da taula gainean, eta elementuekin ostatuz, bai. lenguai berezi bat lortzen du ez, zer nahi izan duzu ikusgarri honik, nola eramana izan da lan hori? Kristofiri hartek du eraman batik bat, taldeko lana izan da? Mm. be, bere lana da gero uh, bihotza nahi bauzu, da, da haua eta be hau jokoak, <laughs> hala zer egiten alden uh, eh, hauarekin. Bon, badira gauza nitz, ikusi eh, ditugu eta be orok horki ere bere, bere harri da. Hara, hortakotz, hara, gaia nagusia da, gero uh, desberdinetan, me, fin, zinez desberdinetan lan hori atxemaiten aldugu, edo konzertuan, edo hori hor, entzaten egina den ikusgarrietan, hala. Bai. Hautsarekin jostatzen da, elementuekin ere musika sortzen du, ez? Azken. Bai, bai, hori da musikari da, zer, zer nahi izanik, behaz eh, eh, musikaria izanik, eh, hala, soinu ekilan jostatzen da, eta eta mm, hauarekin egiten alten gauz guziekilan jostatzen da ere. Piskat unibertsala bilakatzen da, erabiltzen duen lenguaia edo, Denon denon ulermenera iristen da. Em, esango zenuke hau txiki-txikei begirako ikusgarri bat dela, batik bat? Motza da hortako ere? Um, denen dako egina da. Hori seko gero eh, nola emaiten duen eh, adaptatzen du harak aurrentzat baina eh, ene usteko, fen iduri zentzaut denen dako egina dela eta beretako hori denentzat mhm. egiten du, harak eta e, noiz izango duze ondoko itzordua publiko guztiaren zako irekia izan dena? Uh, duan, uh, mementuan hemen ez da izanen. Er, hor, uh, eh, ego irikunean uh, eh, esku, uh, ikastetxean uh, segitzen dugu, ikastetxetan. Uh, eta gero garazi aldeko eta donapare aldeko uh, esko, uh, kastetxetan ere. Mhm eta gero uh, dener zuzendua be akitian, akitanian uh, izanen da Hala. Eta, eta piskat eh, behantxo uh, <laughs> zen azerridian. Uh, ara, ipar aldean. Beraz, momentukotz... Beraz, momentukotz, momentukotz uh, hor uh, publiko guzientzat uh, hasteko uh, ez. Ba izanen da. Abe bai, pentsu, <laughs> agian, <laughs> kusiko. Guzti e, guztionekin geratzen gara eskerrik asko, e, gure galderei erantzun izana eta horrela segi. Mire esker zuri. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adu, adu. bientôt. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Alea. The Missing, Frantzian baitua izan den semearen bila dabilen aita baten borroka erakusten duen telesait batekin, abiatu zuten atzo hogeita zortzigarren nazioarteko ikusentzunezkoen festivala. Erresuma batutik datorkigun ekoizpen batekin abiatu dute aurten FIPA eta beste urte betez, telebistaren onena erakusteko sedez munduko lausokoetara begira jarri dira. Franzoa Zobainak, FIPAko ordezkari nagusia. Ah, tout à de montrer euh, Bai, segiatzen gara urtean telebistan egiten denaren onena erakusten. Aurten, ogoita zazpi herrialdez berdintzatik urbildutako ogoita marfim inguru ikusi izango dira mota guzietakoak dokumentalak, erreportaiak, fikzioak, telesaiak, musika mankizunak. Eta baita biharko telebista izanen den transmedia ere azalduko dugu marfi pasailan Sailan barruan ba publiko zabalarentzako baina baita profesionalentzako ere itzorduak proposatuko dizkigute eta urten Finlandiatik, Italiatik, Australiatik, Japoniatik edo estatu batuetatik ekarritako filmak ikusi ahal izanen dira. Aipatu aurten fokoa Australiako ekoizpenetan jarriko dutela eta emakumeen presentzia ere kameraren atzean izan edo historiako protagonista izan haundia izanen dela. Alere, Frantzua Zobainak, FIPako ordezkari nagusiak, aurtengo berezitasun zonbaitzu eskaini dizkigu. Ba, euh, Berrikuntza ugari, fikziozko telesaietan adibidez, aurten telesail ingelesan jarri dugu azentua. Euh, eta telesail ingeles batekin, iriko dugu aurtengo edizioa, eta beste zonbaitzu ere ikusi alizanen dira festivalaren baitan. Eta ere, urtean nabarmendu den sortzaileari eskentzen zaion ohorezko eurofipa, Chris simbalentzat izanen da Broadchurch telesail ingelesa sortu duen arentzat. Ah, et puis, il Eta urten euh, fokoa Australian ere jarriko dugu, zortzi film erakutsiko ditugu, leian direnak eta lehiaketatik kanpo ere sartzen direnak. Eta parce que on a aussi des euh, euh, films Eta oso gauza interesgarriak ikusi ahal izango ditugu, Japoniatik eta Txinatik ekarritako filmak ere ikusi ahal izanen baitira besteak beste. 但是今天，年轻的一代人对此几乎一无所知。上一代人保持沉默，不愿谈论。 Ba, François Zobainagen adirazpen hau geratzen gara, eta gaurko egunari begira, ipatuko dugu gaur interesa piztu duen filmetariko bat ikusi izanen dela. Kanal Piuzek ekoitziriko, eta galen garaira eramanez Iparra Euskal Herrian mila behatzen da laroita iru eta mila behatzen da laroita sigarren urtean artean izandako egoera kondatzen duen, Olivier Mace de Pazen santuer, fikziozko filma ikusi izango dugula. Zergatik Fipara ekarri duten filma galdegin diogu François Zobainaki. Eta honakoa erantzun digu. Canal+. Plus, euh, Plusek ekoitziriko film bat delako, eta urteak dira film politikoak egiten dituztela. Euh, parce Gainera, eh, garai komplikatu baten inguruko film interesgarri bat da, eta baita erakusten duelako telebista frantzisak kalitatezko filmak egin ditzazkela. Euh, euh, euh, eta noski, inguru hontan interesa pizten duen gai bat sartzen edo lantzen dela aski sera donc c'est une projection qui aura lieu eh. Eta horregatik guztiagatik erabaki dugu estreinatzea aste azken hontan izanen da Gardumirin eta filmeko partaideak hor izanen dira filmaren aurkezteko. Ba gaur entzut duzue ikusi ikusia izanen da mm, atxaldeko zazpiak laurden gutxitan filma eta ostiralean ere berriz edatuko dute goizeko behatzi terdietan lojoaial zine aretoetan. Kultur Alea. Ni harin izaten or, eh, beste hogei hortan edo horren bitartez mm, bilatu dala pixkat e, eh, dezio baten formulatzea, ezta? Dezio bat formulatzea, esatea, bueno, olako, gainera olako kopuru borobilak eta betetzen direnean, hori psikologo batek berela esango dizu, ez? Adibidez, galera handi baten aurrean edo eh holako kontrako zentzuan ere erabil daiteke, eh? Osea, posa handi bat edo bizitu duzunean, esan edut urtemugak eta ez dira gizakia besterik gabe asmatutako eh, tontokeriak ez, ez, tontakeriak ez dira. Badute zentzu bat eta badute tradizio sakon-sakon bat eta oso antropologoek oso ondo azaltzen dute, ez Orduan, ari nahi luzatzen, esan nahi nuen, e, urte mugetan, zer berezia egitea normala dela. Horrein gontan, ni saiatu naiz adierazten, nire urte muga hori, e, esan nahi nuen, etzera izango urte mugen nostalgiko bat, naiz eta nostalgia puntutxo bat egon, baina gehien bat nahi nuen aurrera begiratu eta esan, hemen daude, bueno, froga hor dago, e, amarkantu berri diskoan, ez? nik martzan jarraitu nahi dut, hor segitzen du nire lana eta e, momentu zaila dira hau elkarrizketa askotan esan dut eta barkatu errepikatzea baina momentu zaila dira baina aurrera jarraitzeko borondate hori badaukat. Mm Ba, Javier Muguruzaren adierazpen hauek jarri dizkizuegu, beste hogei izeneko berazken bilduma gaur aurkeztuko baitu. Gaur ikusi izanen da Javier Muguruza Mikel Azpirozekin batera Bilboko Arriaga antzokian gaueko 8 hain zuzen. Eta azkenian geldi geldi uzkorrenda biltsa hoian uzkurrein da biltza hoian. Galde arzaitzan zure loari, galde inez egun berriari, Eldaden egun berri urtetan sinisteak lanak ditu zeure izanian hontar arte iritsi gara gaurko entzule. Nire aldetik, besterik ez, nahi duzune arte. Aio! bada ziotena Segure eta arroa ziginen Eta ongi erakutsi ziguten Gorde gordetzen gorde zen parnea Ira Zuk zauria Atko arrasto lehora Urratu tipi ura Urratu tipi ura Zugundu zu zauria Zugundu zu zauria genekien gizon ginela Arraildurek zera matela Oinazearen muinera Bakarrizketa izanen zela Iesa ya Malko arrasto lehora Urratu tipi piura Urratu tipi Zundu zuzauria Bekoz bekoia jarrita Bekoz beko jarrita gaudenean egin urrana Otzikara etortzen da Zuk mundu zuzauia Malko arrasto lehorra Urratu tipi ura Urratu tipi ura Urratu tipi ura side.